اما یک اعتراضی اون هم جواب میده چون بعدا کسی اعتراض نکنه میگه تو حدیث اومده نبی کریم فرمودن که در مورد خود به اصطلاح نماز تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم نماز با تکبیر تحریم حرام میشه شروع میشه و حلت تمام شده نماز با تسلیم هست میگه شما اونجا میگه که تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم اونجا چرا میگی با این حدیث تکبیر تحریم فرض هست حدیث همین که نبی کریم میگه تکبیر تحریمه نماز شروع میشه با سلام تمام میشه میگه در حصه و حدیث میگیرید میگه که اونجا چی هست نماز تکبیر تحریم فرضه آخر دی سلام میگه شما هنفیه میگه که نماز چی هست درست نیست سلام ضروری نیست از یک حدیث دو استدلال غلط داری میکنه شما یه هر تو باید واجب بشه یه هر تو باید فرض بشن جوابش اینه که حس اول حدیث که ما گفت تکبیر تحریم فرض است این اصلا از حدیث ما نگرفتیم اصلا از حدیث ما نگرفتیم ما از قرآن گرفتیم اون قسمت شو از قرآن گرفتیم و جواب اولینه دو حس اول حدیث که تحریم و تکبیر اونجا با هیچ حدیث معارض نیست حدیث بعدی نقض نکرده اما تحلیل و تسلیم معارض به حدیث بعدی هست که حضرت علی ابن ابی طالب امر ابن آس و جماعت بزرگ صحابه کرام دولت البسو نقض کرده بودند اونا گفته بودند تشاهد تمام شده واسه حس دوم حدیث با حدیث بعدی معارض میشه وقتی معارض شد خود به قوت پایینتر میاد قوت پایینتر هم حق پایینتر میاد پس برای چون که داخل حدیث اول تعارض نداره حدیث حکم جداگانه است قسمت دوم تعارض داشت با حدیث بعدی حکمش پایینتر میاد گفتی اینجا اون فرض عملی هست خود سلام و تکبیر تحریم فرض اعتقادی هست کسی با تکبیر تحریم شروع نکرد مادش شروع نمیشه به هر حال باید در نقل اقوال و نقل احادیث انسان باید از دیانت و ایمان خودش کار میگیره قطع برید کردن احادیث یک استر آوردن حصر بریدن نقل قولی از امامی کس نصف آورد و نصف قطع کرد این به جهان اسلام و خود دین اسلام کرده اقوال باید کامل گفته بشن احادیث کامل بیان بعد قضاوت میخواد بکنه بعد قضاوت بکنه ناقص نقل کردن و کامل رد کردن این خیانت است کامل بگو کامل رد کن کامل بگو کامل رد کن ناقص بیانو کامل رد علی عزب الله